Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd Nastavljamo komentar Umdetu Lahkama, hadisa koji, koji govori o propisima Mutefakun Alihi koji je Makdisi izvojio u knjizi po naslovu Umdetu Lahkama umde, znači osnov, osnovni hadis na koje su izgrađeni propisi vjeri. Misli se u, iz oblasti fika. Došli smo do, dva, a, do 102. hadisa, ali tako? 102. hadis, hadisani, badel mi, 102. hadis. Odnosno, posljednji hadis u poglavlju o e, suđudi sehu. An Abdullah ibn Buhayne, wa kana min ashabi nabiy sallallahu alayhi wa sallam kaže od Abdullah ibn Muhajnija bio od, od uh, drugova vjerovjesnika sallallahu alayhi wa sallam ene nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla bihim dhuhra postani vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam klanjao sa ashabima podni namaz fa qama fi raq'atayn al-ulayayn wa lam yajlis pa kaže ustao je nakon drugog rekata nakon drugog rekata od prva dva rekata i nije ostao da sjedi Faqame nasu ma'hu. I ljudi su ostali, ustali klanjači sa njim. Hata idha qada salate, on tazara nasu teslimehu. Kaže, sve dok e, nije završio namaz i ljudi su čekali da preda selam. Kebbera wa huwa džalis. Rekao je Allahu Ekber, govorio je Allahu Ekber sjedeći. Fe seđede seđdetein qable en yusallimeh i kaže učinio dvije sežde prije nego što je predao selam, thumme selama, zatim je predao selam. Znači ovo je rivajet mutefekun alih, u rivajetu kod muslima da je doslov znači felem, uh, felem jeđlis, što se razumije da u stvari klanjao je dva rekata i uh, nije, nije ustao, nije ustao, a došlo u drugim rivajetima u stvari da je bio upozoren, kao što je došlo kod Ibn Huzeime i Hakima i Nesaija, fesebehu bihi. Pa smo rekli subhanallah, subhanallah, rekli poslanik, sam neko sklanio za njim, oni koji sklanio za njim, govorili, rekli mu subhanallah, kada je ustao na treći rekao, rekao bez te šehuda prvog. Kaže, femeda hata feraga nisalati, pa a on je nastavio, nije se vratio, sve dok nije završio namaz. Uglavnom, znači, ovo nam je uh, zadnja, uh, zadnji hadis koji govori o suđudi sehu, a to je u stvari da osoba koja e, greškom nenamjerno ne sjedne na prvi tešehud i ustane na treći rekat, ako je bliže stajanju, znači ne treba se vraćati, ako se sjeti, to smo govorili mahadi za to. E, uglavnom, što se tiče sehvi sežde, znači e, učine se dvije sežde prije nego što se preda selam po tekstu ovog hadisa, kao što radi poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Bez učenja, znači posebno nekog učenja prije nego što preda selam dodatnog još. Znači prvo proučiš etehijatu, salavate i dove, pa onda učiniš dvije sežde, se, dvije sežde suđude sehva, pa onda nakon toga onda preda selam. A, a ne kao što ko? Hanefije, kako bi radili Hanefije? Jel radi tako se? Ja. Daju selam, pa poučujete hijatu, pa da li onda predaj selam? Ne. A? Jel opet predaj sa mnom? Predaj. Uglavnom ne uči se dva puta etihijato, to je, to je pojenta. Znači, on, I to smo govorili, prošli put smo govorili o tome. Da onaj, da te šehud nakon dvije, da se nauči dupli te šehud nakon e, suđudi sehva, kao što radi Hanefije, nema dokaza za tako nešto. Dobro, ovaj hadis znači ukazuje na to da je vađib da je vađib da se učini uh, uh, suđud sehv kada se izostavi prvi tešehud. Uh, I ovdje što je još zanimljivo, da, da se čini, znači, jedan, e, je, e, jedna ova suđudu sehve se čini, znači dvije sehve se učini, ako se napravi više prekršaja zbog, zbog kojih se čini suđudu sehve. Kako više prekršaja? Pa, o, osoba koja izostavi ete, prvi tešehud, on izostavi učenje i etehijatu i sjedinje. Znači, i etehijatu i sjedinje. Znači, izostavio, a učinio je, znači, dvije sežde, odnosno suđudu sehve učinio samo jednu za to oboje. Također ovaj hadis ukazuje da je tešehud, da je prvi tešehud, da nije rukn namaza. A razilaze se učenjaci oko tega da li je vađib ili sunet. A nabile smatraju da je vađib, većina učenjaka smatra da je sunet. Jer kažu da je vađib, ne bi ga izostavio poslanik, ne bi ga moglo nadoknaditi. Uglavnom, razilaženje među njima u svakom slučaju, znači, e, bitno da hadis ukazuje na to da se zbog toga čini suđudu sehu i da ga su džudu sehu nadoknađuje taj prvi tešehud. E, hadis također ukazuje na obavezu slijeđenja imama. Da se, da se ne treba slijediti imama, neko bi rekao, pa čekaj, on zaboravio, ne moram ja zaboraviti. Znači, oba, znači oni koji sklanjaju za poslanika, sam sam oni su, oni su znači, bili svjesni da je on zaboravio. Znači, oni, oni, su, znači, uh, oni su slijedili njega, ustavljaju na treći rekat, namjerno izostavljajući se, uh, onaj prvi tešehud. On je nenamjerno zostavio kao ima, a oni kao muktedije su znali da je zostavio i opet su ga morali slijediti. Što znači da oni ovim nisu se pokvarili namaz zostavljan time, nisu, ne, time je grijeha u tome, iako su namjerno radili, zbog čega? Zbog obavezi slijedinja imama, moraš slijediti imama, u tom je point. <clears throat> Dobro. E, također Hadis ukazuje na to da da e, sehv, zaborav koji učini imam, da se on odnosi i na, na muktedije. On je iz zaborava izostavio prvi tešehud poslanih sa a oni su namjerno ga izostavili, slijedeći njega. A onaj koji namjerno izostavi vađib, ako uzmemo da je vađib, on ne treba učiniti sehvi sežda. Jer je namjerno izostavio. Sehvi sežda čini koji iz zaborava nešto uradi a ne namir. A ovo nam u stvari ukazuje na to, znači da je, da je ovo vađbi, namjerna osoba da izostavi ovaj, da namjerna osoba izostavi prvi tešehud. Znači namaz mu je batil. Po većini učenjaka koji smatruje da, se, da, je, da je prvi tešehud, da je, on, da je vađb namaza. Za, ali ovde, ovde se narušava taj propis zbog čega? Zbog slijedženja imama. Obavno slijedi imama, ide za imamo. Ibrete u imamu ovde i grešku koju pravi imam, on se slijedi, a ne muktedija koji pravi grešku. I naravno, Hadis ukazuje na to, znači da je ovo jedan od slučajeva kada se sehvi sežda čini pred, prije predaje selama. Drugi slučaj je kad, šta smo rekli, u kojem došlo Hadisu, kada osoba pojavi se šek, sumnja, da li je na trećem ili četvrtom rekatu, pa onda šta? A? sigurno što je klanio ono, na primjer, tri rekiata je klanio. Ja, ide na ono što sigurno, pa učeni se već do prije salama, tako. Ha? A ono kad, kada skonta, imao je sumnju, pa, pa preispita, pa zna sigurno, ili je treći ili četvrti, kad ta čini sebi seždu? Poslije sam, znači to kako je došlo u dva, dva rašte, onako Buhari i muslima, znači rada rašte i Dobro, to se prošli put smo spomenuli, jedan drugi hadis, govorili smo o tome. <clears throat> I naravno ovaj hadis ukazuje na to da, da se predaje selam odma nakon e, dvije sežde suđude sehva i da se nauči ponovo tešehud kao što, kao što uče Hanefije. Nauči se ponovo tešehud ili bilo koji ili neka dova. Dobro. S time smo završili znači, hadise vezano za suđude sehva. Andalusam Andalusam Andalusam, then.